Յուլիա Վարև, նոր կիլիկեց Անգելինան է։ Ոնցս։ 8 տարեկան Անգելինան քարին տաքսի ընկերուհուն է բարևում։ Նրա հետ, ինչպես փոքրիկ զրուցակիցս է ասում, ընդի հերախոսով էլ է խոսում։ Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղում է ծնվել։ Մինչև պատերազմը սկսվելն են ընտանիքով տեղափոխվել Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղ։ Այսօր նրանց հասցեն Կիչանա կողքին Կիլիկիա թաղամասումը։ Բայց Անգելինայի հիշողությունում լավ պատկերված է քարին տակ գյուղը։ Կպատմես ինչպիսինն է հարցից հետո սկսում է։ Վերլաչնա մկնի մտնում, մագազինանում, վերնդղան հետո քինամը մզխ լատներ ենք անցկայնում, հետո դղան սնում ենք տատիկաստոն, տատիկաստանը պատանդի հերու մի հատ տոնալեր, Ինգե տատիկանց բուստանում ու շատ լավ ծաղիկներ էլ է, ցեստի սետ կավ կրվաթալել, շինած աջալ մկնում պարկում։ Փոքրիկն այնպես է նկարագրում գյուղն ու ճանապարհները, որ քարին տակ երբևէ չայցելած մարդը պատկերացնում է եւ տատիկի տունը, եւ մի քիչ հեռու հարևանինն ու մինչ այդ հանդիպած խանութը։ Անգամ այգու ծաղիկների հոտն է քթիթ մոտենում ու լսվում ճոճքով մահճակալի ճռճռոցը, որին Անգելինան հավանաբար ոչ թե պարկում էր, այլ անհոգ ցածկոտում։ Քարին տակի բռնազավ թումից հետո Անգելինայի տատիկի հասցեն նույնպես փոխվել է։ Մեհենք վեր ուժը պատերազմը իլելա, քարին տակը վեր երընկալա, տատիկան եկան քաղաք մունքել։ Դիչնա մունք ուրանստոն քաղաքում կյա։ Անգելինայի հետ տակ-տակ զրուցելիս տոտիկ-տոտիկ քայլերով մեզ է միանում 3 տարեկան քույրը Մարիան։ Ամեն ինչը Մարիա։ Պատունդի տիպը հուլիսի 24 Հուլիսի 24-ին, օրանցումնա 25-ին, մամուն 26-ին տատենս։ Հակառակ շատախոս Անգելինայի Մարիան դեռ ամաչում է խոսել բայց դե Անգելինան միայն խոսելով չի սահմանափակվում։ Ես լա երկասող։ Էս <laughs> խոսելը հեչալի երկասողս դու լե հա։, հա։ Ու հենց այդ ժամանակ Զրուցակիցը սկսում է իր պատկերացմամբ քարին տակի մասին երգել։ Սերս ընկավ քարին տակ, աման մնաց քարին տակ, աման մնաց քարին տակ, բայց սեր կապրի քարի տակ։ Այդ պահին այգում բուսած երկարավիզ երիցուկները մեղմ քամուց օրորվում ու կարծես վայելում էին Անգելինայի երգը։ Բացի ծաղիկներից, այգում երևում էին լոլիկի, վարունգի կանաչին տվող շարքերը, որ մայրիկի Գայանեի աշխատանքի արդյունքն են։ Ոստանամուկ առաջ լրիվ ընկնանումելիս, то պատերազմից հետո ամուսինս կինամատ անտառում վերանգուն վաննը կոտրում։ Վաննը կոտրում այլ ուժենք կարմճան է, Լավ, չունքու ես մի պատարենքան վեժի։ Շրջափակումը շատ չի փոխել գյուղի կյանքը։ Խանութից գնելու ուտելիքի սղությունն է, որ թույլ չի տալիս ծնողին ավելի լավ պահել կերակրել երեխաներին։ Ավելի մտահոգում է սահմանի իրավիճակը ամեն ինչը չկա որ առնենք բայց դե թե անգեժան ինչը ոնց ստացվում է այդ հայտում ենք վիրոն է շրջափակում այնքան չի ինչքան է իրավիճակը իրավիճակ ասելով ես սկրակոցն եմ։ Ես մնակ դտատրան եմ խղճանում իմ պատար, բայց ելի պանիկի մեջ չունեմ։ Ձգտում իմ դեմ ադեկվատում լի մտածում։ Բայց Անգելինան հետաքրքիր ու ոչ տխուր պատմություն է հիշում Շուշիում իր մկրտությունից ու սկսում պատմել։ Ես վերկու ջրում իլել, ես շուտի քեցամ Շուշիում կնկվալ, հետո իմ խաչս մամոն թողալ չումտինի ուրանց մուտնոցեն նհետ, ասամ տինիմ կինդարեն ամանեն, դա այդ վաղտը քարեն տակնքիլը։ Մամաներ մոռացած ալել բռնել կողա փիճը հետո փիճում ուժը խաչման եկա երված ալա վերքույրի կստնվալա ուժը վերքեցան գանձասը ուրան կնքին ես եմ քեցա հիմա խաչը ոչ մայրիկի մատանիների մեջ է ոչ էլ կինդերի ամանում ապահով վայրում է պարանոցին Ընտանիքը լավ ապագայի հավատով ապրում է Կիչանի նոր Կիլիկիա թաղամասում։ Աքաղաղի առաջին կանչից վերջ են կենում բայց հասցնում են տան առօրյա գործերը, այգու մշակումն ու մայրամուտին ընտանիքով ուրցով թունդ թեյ խմելը։ Առաջին նպատակը հասցեն այլևս չփոխելն է։ Ապագայի հետ կապված ես ուզում մեր Արցախը առաջվա Արցախն է։ Միշտ կանգուն, ազատ, անկախ, ստեղ արարինք, ստեղ ապրինք։ Մեր երեխաները գիտան, որ Արցախը իլլալա կա ու միշտ իննանա։ Արցախում ապրելը երազանք չէ, այլ իրականություն բռնազավթված Շուշին, Հադրութն ու մյուս տարածքներ վերադառնալն էլ նպատակ, որի համար յուրաքանչյուրս պետք է անտրտունջ աշխատենք։ Աման մնաց քարին տակ, աման մնաց քարին տակ, բայց սերկապրի քարին։ Որ նրանց երգը հենց քարին տակում Շուշիում հնչի։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։